วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พุทธศักราช 2568 เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาเรียนรู้ความจริง เกี่ยวกับความแตกต่าง ของพวกเราที่มาเกิดในโลกนี้ทำไมคนเราที่มาเกิดในโลกนี้ จึงมีความแตกต่างกัน บางคนดีบางคนชั่ว บางคน รวยบางคนจน บางคนฉลาด บางคนโง่ทำไมจึงไม่มาเกิดเหมือนกันหมดทุกคน เพราะเหตุที่พาให้มาเกิดนี้มีความต่างกันนั่นเอง จึงทำให้คนเราที่มาเกิดมีความแตกต่างกัน เหตุที่ทำให้คนเรามีความแตกต่างกัน นี้ทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าบุญบารมี มีอยู่สิบประการด้วยกัน คือหนึ่ง เมตตาบารมีสองทานบารมีสามศีลบารมีสี่เนคขมมะบารมีห้าอุเบกขาบารมีหกปัญญาบารมีเจ็ดอธิษฐานบารมีแปดสัจจะบารมี ก้าวิริยะบารมีและสิบขันติบารมี นี่คือคุณสมบัติหรือเหตุ ที่พาให้คนเราที่มาเกิดในโลกนี้ มีความสูงต่ำแตกต่างกัน มีความดีชั่วต่างกัน มีความรู้ความฉลาด แตกต่างกัน เป็นสิ่งที่ได้ทำมาในอดีต จึงทำมาให้เกิดมาส่งผล ให้กับการมาเกิดในปัจจุบันคนเราจึงมีความที่แตกต่างกันไป ถ้าอยากที่จะให้การเกิดของเรา ครั้งต่อไป ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ก็ให้พยายามมาสร้างบารมีต่าง ๆเหล่านี้กันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้อาศัยบุญบารมี เหล่านี้พาให้เราได้มาเกิดดี มีความสุข มีแต่ความเจริญ บารมีข้อที่หนึ่งที่เราควรที่จะมันสร้างกันก็คือเมตตาบารมี เมตตาก็แปลว่าความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความมีไมตรีจิตกับผู้อื่น นั่นเองคือมีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข การที่เราจะสร้างบารรมีเหล่านี้ เราต้องสร้างด้วยการแผ่เมตตาให้ความเมตตาต่อผู้อื่น แต่การแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ได้แผ่ด้วยการสวดมนต์อย่างที่เราเข้าใจกัน ตามธรรมเนียมเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เรามักจะมีบทแผ่เมตตาให้สวดด้วย เช่นสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอบยาปชาโหนตุเป็นต้น การสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตา เป็นการฝึกจิต เรียกว่า จิตตภาวนา โดยการใช้บทแผ่เมตตานี้เป็นอารมณ์ เพื่อที่จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิ ไม่ได้การเป็นการแผ่เมตตาให้กับใครเลยหรือว่าเป็นการศึกษาเป็นการซ้อมจำ วิธีการแผ่เมตตาว่าต้องแผ่อย่างไร บทสวดบทแผ่เมตตานี้จะบอกเราให้รู้ว่า การแผ่เมตตานี้มีอยู่สี่ลักษณะด้วยกัน คือหนึ่งอเวลาโหนตุ การไม่มีเวรกันไม่จองเวรจองกรรมกัน ก็คือการให้อภัย เวลาที่โกรธใครเกลียดใครอาฆาตพยาบาทใคร จะทำให้ใจลุกเป็นไฟขึ้นมา และจะนำให้ไปกระทำสิ่งที่ไม่ดีเสียหายเลวร้าย เราสามารถระงงับดับ ไฟนรกนี้ได้ ด้วยการให้อภัยเอาเวลาหนตุ ยกโทษให้กับผู้ที่ เขาทำให้เราโกรธไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางวาจาหรือทางกาย หรือทางทรัพย์สินอะไรก็ตาม ที่ทำให้เราเกิดความเสียหาย แล้วเราเกิดความโกรธแค้น อยากจะทำร้ายเขา เราก็ต้องใช้อเวลาโหนตุ คือการให้อภัยไม่จองเวรกัน เพราะการจองเวรนี้ไม่เป็นการระงับเวรกรรม เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ถ้าเราไม่จองเวรจองกรรมกัน เราก็จะไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันละกัน ดังนั้นเวลาเราโกรธใคร อยากจะไปล้างแค้นเขา อยากจะไปทำร้ายเขา พระเจ้าทรงสอนว่าให้ใช้แผ่เมตตาให้ใช้คำว่า อเวลาหุนตุ จงอย่ามีเวรมีกรรมกับใครทั้งปวง ยกโทษให้กับเขาไป ให้อภัยกับเขาไป การจะให้อภัย นี้ยกโทษนี้ก็ต้องรอเวลาที่มีเกิดมีเหตุการณ์ขึ้นมา เช่นเราไปพบปะกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วอาจจะเกิดความเห็นผิดเข้าใจผิดกัน รือเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาเราจะคิดทำร้ายกัน เราก็ต้องหยุดความคิดนี้ด้วยการให้อภัย แผ่เมตตาด้วยการกระทำไม่ใช่เป็นการสวด การสวดนี้เป็นเพียงสอนหรือซ้อมจำเอาไว้ จดจำเอาไว้ เพราะบางทีเราลืมไป ว่าเราต้องแผ่เมตตาให้ต่อกันและกัน ให้ความเมตตาต่อกันและกัน ในขณะที่เราพบปะกันเกี่ยวข้องกัน ถ้ามีเรื่องมีราวกันก็ อโหสิกรรมกัน ให้อภัยกัน แล้วเวรก็จะไม่มีอันนี้คือวิธีหนึ่งของการแผ่เมตตา คืออย่าจองเวรจองกรรมกัน ให้อภัยกัน วิธีที่สองของการแผ่เมตตา หรือการให้ความเมตตาต่อกัน ก็คืออัปยาปชาโหนตุคือไม่เบียดเบียนกัน คือเราทำอะไร เราอย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อน การทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อน นี่เป็นการเบียดเบียนกัน เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเราต้องคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อผู้อื่นว่าสิ่งที่เราจะทำนี้หรือจะพูดนี้ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่ ถ้าทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนก็อย่าไปทำเช่น เห็นของของเขาแล้วอยากได้ ก็ไปขโมยของเขามาอย่างนี้ เรียกว่าเป็นการเบียดเบียนกันทำให้ผู้อื่นเขาต้องเสียหายเดือดร้อน เขาต้องเสียใจ ถ้าเขาสูญเสียสิ่งที่เขารักเขาชอบไป เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้อะไร ก็ขออนุญาตจากเจ้าของเขาก่อน เป็นการกระทำที่ไม่เบียดเบียน ถ้าเขาอนุญาตก็เราก็รับไปได้ ถ้าเขาไม่อนุญาต เราก็ไม่ควรที่จะไปแตะ คือทำอะไรอย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อน เรียกว่าไม่เบียดเบียนกัน อบยาปชาโหนตุ อานีคาโหนตุ ก็คืออย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้ทำอะไรก็ตาม อย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเจ็บ เจ็บกายเจ็บใจ เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับผู้แล้วทุกข์นั้นมันจะกลับมาหาเราเพราะทำให้เขาเจ็บเขาก็อยากจะมาทำให้เราเจ็บนั่นเองเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังการกระทำของเราอย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเจ็บกายหรือเจ็บใจ ถ้าเกิดเป็นเหตุสุดวิสัย เราก็ต้องมีการเยียวยากัน เช่นเรามักจะมีข่าวเวลาเกิดอุบัติเหตุ คนที่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนก็ต้องชดใช้เยียวยาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายผู้อื่นแต่เป็นเรื่องเหตุสุดวิสัย ก็เลยมีการเยียวยากัน ช่วยเหลือกันไป ตามเหตุตามปัจจัย เรียกว่า อนิคาโหนตุอย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจของ ผู้ อื่น และประการที่สี่ของการมี การ ให้ความเมตตา ก็คือ สุขีอัตานังปริหารันตุ ขอให้ผู้อื่น มีความสุขทำให้ผู้อื่นมีความสุข จะทำยัง ไงให้ผู้อื่นมีความสุข ก็ให้ข้าวของเงินทองต่างๆไป เวลาคนอื่นเขาได้รับข้าวของเงินทองจากเรา เขาก็จะมีความสุข เช่นวันเกิดเขาเราก็ซื้อของไปให้เขา เป็นต้นงานแต่งงานเรื่องงานอะไรก็ตาม หรือแม้แต่ไม่มีงาน เวลาไปเยี่ยมเยียนกันก็มีของติดไม้ติดมือไป อันนี้เรียกว่าเป็นการให้ความสุขแก่ผู้นี่แหละคือวิธีการของการ เจริญเมตตาบารมี สร้างเมตตาบารมี ต้องสร้างด้วยการกระทำไม่ได้สร้างด้วยการสวด การสวดนี้ เป็นเรื่องของการ เรียนรู้หรือเป็นการทบทวน เป็นการเตือนใจเราให้รู้ว่าเราต้องแผ่เมตตาอย่างไรบ้าง เพราะบางทีถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เราก็ไม่รู้ว่าเมตตานี้เป็นอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นการสร้างเมตตาบารมีทำอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นการให้ความเมตตาต่อผู้ก็มีอยู่สี่ลักษณะอย่างที่แสดงไว้นี้ ลักษณะหนึ่งก็คือให้อภัยกัน ถ้าเกิดการ ถ้าเกิดเรื่องกัน มีเรื่องมีราวกัน ก็ให้อภัยกันไป แล้วเวลาทำอะไรก็อย่าไปทำให้ผู้อื่น เขาเสียหายเดือดร้อน อย่าไปทำร่างร่างกายและจิตใจของผู้อื่นแล้วก็ให้ความสุขกับผู้อื่นตามเหตุตามกำลังของเรา มีมากมีน้อยก็ให้กันไป ช่วยเหลือกันไป เห็นผู้อื่นเขาทุกข์ยากเดือดร้อน พอที่จะสงเคราะห์กันได้ ช่วยเหลือกันได้ ก็ช่วยกันไป นี่แหละคือการแผ่เมตตา ต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ได้แผ่ด้วยการสวดมนต์การสวดมนต์เป็นการทบทวนวิธีการแผ่เมตตาหรือการใช้บทแผ่เมตตานี้เป็นอารมณ์ของการฝึกจิตของการทำจิตใจให้สงบ ที่เราเรียกว่าเมตตาภาวนา การภาวนาก็คือการทำให้จิตใจสงบ ซึ่งมีกรรมฐานหลายชนิดด้วยกัน อารมณ์หลายชนิดด้วยกันที่เราสามารถใช้ในการทำใจให้สงบได้ เมตตาภาวนานี่ก็เป็นวิธีหนึ่ง ที่จะทำให้ใจสงบได้ นี่ก็คือโดยเฉพาะเวลาที่เรามีมีความโกรธแค้นโกรธเคืองใคร แล้วพอถึงเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบ แต่ใจก็ยังคุกหุ่นด้วยความโกรธแค้น ในบุคคลนั้นบุคคลนี้อยู่ ถ้าเราอยากจะทำให้ใจเราสงบ เราก็ต้องใช้บทแผ่เมตตานี้ ให้อภัยเขาไปเอาเวลาหนตุ ถ้าเราให้อภัยเขาได้ ใจเราก็จะเย็น ใจเราก็จะสงบได้ ถ้าใจยังไม่เย็นใจยังไม่สงบนี้ต่อให้สวดไปร้อยครั้ง มันก็ยังไม่ได้เป็นการให้อภัย ถ้าให้อภัยแล้วนี่จะสวดหรือไม่สวด ใจก็จะสงบได้ อยู่ที่เราว่าเราสามารถทำใจเราให้ให้อภัยกับผู้อื่นได้อย่างจริงจริงจังหรือไม่ ถ้าให้สงบได้ให้อภัยได้อย่างแท้จริงใจจะสงบ นี่คือเครื่องวัดการการให้อภัยว่าเราให้อภัยได้จริงหรือไม่ ดูที่ความสงบของใจ เวลาที่เราคิดถึงคนที่เราแค้นนี่ เราหายแค้นหรืออยัง ใจเรารู้สึกเฉยเฉยมองเขาเป็นเหมือนคนทั่วทั่วไปได้หรืออยัง อันนี้แหละคือเรื่องของการแผ่เมตตา อันนี้สงของการแผ่เมตตานี้ก็มีอยู่หลายประการด้วยกัน ข้อหนึ่งก็คือ จะอยู่เป็นสุข ตื่นก็สุขหลับก็สุข สอง เวลา นอนหลับก็จะไม่ฝันร้าย สามจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย สี่ จะมีเทวดาคุ้มครองรักษา ห้า เวลาทำจิตให้สงบ เวลาทำจิตตภาวนาจิตก็จะสงบง่าย หก เวลาที่ตายไปจิตจะไม่หลงแล้วเวลาตายไปก็จะไปสู่สุคติ เป็นต้น นี่คืออนิสงค์ของการแผ่เมตตา คนที่มีความเมตตาจึงมักจะเป็นคนที่มีคนรักคนชอบ คนยินดีที่จะเข้าหาเข้าใกล้ เพราะเป็นคนที่ให้ความสุขกับผู้อื่น ไม่สร้างความเบียดเบียนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนนั่นเอง จึงเป็นคนเป็นที่รักของผู้อื่นและคนที่มีความเมตตาก็มักจะมีความสุข สุขทั้งทั้งขณะที่ตื่น สุขทั้งในขณะที่หลับ เวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้าย จะฝันแต่เรื่องดี ๆ เพราะสร้างแต่เรื่องดี ๆ ไว้นั่นเองอันนี้คือ บารมีข้อที่หนึ่งถ้าเราอยากจะมีความสุข จากการกระทำของเรา ให้เรากระทำด้วยความเมตตาอย่าทำอะไรด้วยความโหดร้ายทารุณอย่าทำด้วยความอาฆาตพยาบาทอย่าทำด้วยความโกรธความเกลียด เพราะการกระทำด้วยเหตุเหล่านี้มักจะไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อน แล้วเมื่อเขาเดือดร้อน เขาก็จะ กลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเรา เราโกรธเขาเขาก็จะมาโกรธเรา เราเกลียดเขาเขาก็จะมาเกลียดเรา เพราะฉะนั้นพยายามหมั่นเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆ โดยเวลาที่เราพบปะกัน อย่าไปแผ่เมตตาตอนที่อยู่คนเดียว ตอนนั้นไม่ได้แผ่ เวลาแผ่เมตตานี้ต้องมีผู้ที่เราแผ่ให้เขาอยู่ เขารับการแผ่เมตตาของเรา ต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ได้แผ่ด้วยความคิดข้อสองของบารมีที่ที่เราควรจะสร้างกันก็คือ ทานบารมี ทานก็แปลว่าการให้ให้สิ่งของให้ความสุขกับผู้อื่นให้ประโยชน์สุขกับผู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ จะให้เป็นสิ่งของก็ได้ ให้การให้สิ่งของนี้เราก็เรียกว่า วัตถุทานให้ข้าวของเงินทอง แก่ผู้อื่นบางทีมีอะไรที่เราเหลือกินเหลือใช้ เราก็เอาไปให้บางคนก็มีเงินเหลือใช้ เหลือกิน ก็เอาไปให้โรงพยาบาลบ้าง เพราะเห็นว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ทำคุณประโยชน์ ช่วยรักษาพยาบาลให้กับคนไข้ต่าง ๆ บางครั้งโรงพยาบาลก็ขาดเครื่องไม้เครื่องมือ ขาดบุคลากรที่จะมาช่วยรักษาพยาบาลคนไข้ เรามีเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ เราเอาทานนี้เอาเงินนี้มาเปลี่ยนเป็นบุญได้ด้วยการทำทาน แล้วเราสามารถที่จะเอาบุญนี้ไปกับเราได้ บุญที่เราทำจากการทำทานก็จะพาให้เราไปสู่ สุคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่าง ๆ แล้วเวลาที่เรากลับมาเกิด เราก็จะมีทรัพย์สมบัติเงินทองรองรับเราอยู่ เช่นตัวอย่าง พระเวชสันดร ในสมัยที่ท่านเป็นพระเวชสันดร ท่านก็ทำทานอย่างสุดๆ มีอะไรให้ได้ก็ให้ ใครอยากจะได้อะไร ใครเดือดร้อนใครมาขออะไร ถ้าท่านมีให้ท่านยินดีให้ พอท่านตายไปท่านก็ไปอยู่บนสวรรค์เกิดอยู่ในสวรรค์ แล้วหลังจากที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง ที่ท่านได้สร้างไว้ในอดีตชาติรอรับอยู่ มาเกิดมาเกิดแบบรวยเลยไม่ต้องไป หาเงินหาทองให้เหน็ดให้เหนื่อย มีคนอื่นหาเตรียมไว้ให้ มีประสาทสามฤดู มีบริษัทบริวารคอยรับใช้อยู่ตลอดเวลา มีความสุขจากละรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆ นี่แหละคืออนิสงค์ของทานบารมี การทำบุญทำทาน ให้สิ่งของต่างๆ ทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทอง เรียกว่าเรียกว่าวัตถุทาน ถ้าเราไม่มีวัตถุทาน เราอยากจะทำทาน ก็ยังมีอย่างอื่นที่เราให้ได้ เช่นถ้าเรามีความรู้ เราให้ความรู้แก่ผู้อื่นโดยที่เราไม่คิดเงินทอง เป็นค่าจ้างตอบแทนเช่นเวลาที่เรามีมีเด็กอยากจะมาเรียนพิเศษ เรามีความรู้ทางวิชาใดวิชาหนึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เราก็สอนเด็กไปเพิ่มเติมความรู้ให้กับเขา เพื่อเขาที่จะได้เรียนดี โดยที่เราไม่คิดสตางค์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ทานให้วิชาความรู้ เรียกว่าวิทยาทาน การให้วิทยาทานก็จะทำให้เราใจเรามีความสุขแต่อันนี้สงอาจจะต่างจากการจากการทำวัตถุทาน กลับมาเกิดเราก็จะกลับมาเกิดเป็นคนฉลาด มีความรู้ความฉลาด มีวิชาความรู้ เรียนหนังสือก็จะเรียนเก่งเป็นต้น แต่อาจจะไม่ร่ำรวย อาจจะไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง เพราะเราไม่ได้บริจาคทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไป ตายไปเราไปสวรรค์ก่อน ไปสวรรค์เหมือนกับคนที่ให้วัตถุทาน แต่เวลากลับมาเกิดนี้ อานนิสงส์ของทานที่ทำไปต่างกัน ผลก็จะต่างกัน เรียกว่าวิทยาทาน หรือเราจะให้เวลารับใช้ผู้อื่นก็ได้ เป็นเป็นจิตอาสาไปอาสาสมัคร เราอาจจะไม่มีเงินมีทอง อาจจะไม่มีวิชาความรู้ แต่เรามีกำลังกาย เรามีเวลาว่าง เราสามารถอุทิศเวลาว่างของเราให้กับการทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับผู้อื่นก็ได้ อันนี้ก็เป็นเป็นวิธีให้อีกอย่างหนึ่งเป็นการทำบุญอีกอย่าง บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการสร้างทานบารมีได้ เช่นเดียวกัน หรือจะให้อภัยก็เป็นทานอีกอย่าง ให้อภัยทาน คือ เป็นการให้ความเมตตานี่แหละ ก็คืออภัย ยกโทษไม่จองเวรจองกรรม ใครทำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจ เราจะไม่ไปล้างแค้นเขา เราจะให้อภัยเขาเวลาเราให้อภัยเขาแล้วใจเราก็จะสงบใจเราก็จะเย็น เราก็จะไม่ต้องไปทำสิ่งที่เสียหาย กับผู้อื่นและกับตัวเรา ถ้าเราไปทำร้ายเขาเราก็กลายเป็นคนร้ายไป เป็นคนไม่ดีไป แต่ถ้าเราให้อภัยเขาได้ เราก็ยังจะรักษาความดีของเราไว้อยู่ต่อไป เราก็จะเป็นคนดีไปเรื่อยๆและให้อย่างหนึ่งก็คือการให้ธรรมะธรรมทาน การจะให้ธรรมทานนี้ก็มีอยู่สองลักษณะ ให้ธรรมะที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุ เช่นเวลาที่เราบรรลุเป็นพระอริยะ บุคคลแล้ว เรารู้ธรรมะอย่างแท้จริง สามารถเอาธรรมะนี้ไปสั่งสอนไปเผยแผ่ให้กับผู้ผู้ที่ต้องการจะศึกษา ผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทาน อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่ทรงตัดสรู้แล้ว ระยะเวลาที่เหลือมีชีวิตเหลืออยู่อีก 45 ปีด้วยกัน ตั้งแต่อายุ35ปี ไปจนถึงอายุแปดสิบปีนี้ พระพุทธเจ้าทรงให้ทานอยู่ทุกวัน แสดงธรรมโปรดสัตว์อยู่ทุกวัน ให้ธรรมทาน ตอนบ่ายก็สั่งสอนญาติโยมคารวะผู้คลองเรือน ยามค่ำก็สั่งสอนพระภิกษุสามเณรนักบวช ยามดึกก็ให้ธรรมะกับพวกเทวดา และยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาท ก็ทรงเล็งยานดูว่าจะไปโปรดใครไปไปแสดงธรรมให้กับใคร เป็นกรณีพิเศษในวันนั้น เพราะว่าบุคคลนั้นอาจจะมีเหตุที่อาจจะต้องทำให้เสียชีวิตในระยะอันใกล้ แต่มีความพร้อมที่จะรับธรรมมันประเสริฐได้พระองค์ก็จะมุ่งไปสอนบุคคลนั้น นี่เรียกว่าเป็นการให้ธรรมทาน การให้ธรรมะอย่างแท้จริง ถ้าเรายังไม่มีธรรมะของเราเอง แต่เรายังอยากจะให้ธรรมะ เราก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มาพิมพ์แจกได้ เอาพระสูตรต่างๆ เช่นเอามงคลละสูตร เอาธรรมจักกับปวัตนสูตรอะไรเหล่านี้มาพิมพ์เป็นหนังสือ แล้วก็แจกให้กับผู้ที่สนใจที่จะศึกษา อันนี้ก็เป็นการให้ธรรมะเหมือนกัน แต่เป็นการให้ให้ให้ผ่าน ผ่านการเสียเงินเสียทองบริจาคทรัพย์เพื่อไปพิมพ์หนังสือ จะเรียกว่าเป็นการให้วัตถุเข้าของก็ได้ จะเรียกว่าเป็นการให้ธรรมะก็ได้ เพราะหนังสือก็เป็นหนังสือธรรมะผู้ที่อ่านธรรมะได้เข้าใจได้ ก็จะได้รับประโยชน์ สามารถนำมาไปใช้ในการดับความทุกข์ของตนเองได้ ในบรรดาทานต่างๆเหล่านี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า การให้ธรรมะนี้ ชนะการให้ทั้งปวง เพราะว่าเป็นประโยชน์ได้ประโยชน์มากที่สุด การให้สิ่งอื่นๆ นี้เป็นการไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของทางร่างกาย แต่ไม่สามารถไปบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของใจได้ ไม่สามารถนำไปดับความทุกข์ทางใจได้ แต่การให้ธรรมะนี่แหละ เป็นการให้ สิ่งที่จะทำให้ใจของผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมนี้ สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นการให้ที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดก็คือการให้ธรรมธรรมทาน นี่ก็คือการสร้างบารมีข้อที่สอง เรียกว่าทานบารมีทำแล้วเราจะมีความสุขใจ อิ่มใจสบายใจอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตายไปก็ไปสวรรค์ชั้นต่าง ๆ กลับมาเกิดใหม่ ก็จะกลับมาร่ำรวย มีฐานะที่มั่นคง ขึ้นอยู่กับทานที่เราทำไปว่ามากหรือน้อยทำมากเราก็จะกลับมามีทรัพย์สมบัติมากทำน้อยก็จะมีทรัพย์สมบัติน้อยตามลำดับไป นี่คือบารมีข้อที่สองทานบารมีข้อที่สามก็คือ ศีลบารมี ศีลก็คือการรักษาศีลห้านี่คือการละเว้นจากการกระทำบาปละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นการรักษาศีลนี้จะทำให้เราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปสร้างความทุกข์ยากลำบากทุกข์ยากลำบากให้แก่ผู้นั้น ศีลนี่มีห้าข้อ คือหนึ่งให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองให้ละเว้นจากการลักทรัพย์สามให้ละเว้นจากการประพฤติผิดในกามสี่ให้ละเว้นจากการพูดปด และห้าให้ละเว้นจากการดื่มสุรายาเมา ที่เป็นสิ่งที่จะทำให้ขาดสติ เมื่อขาดสติแล้วก็จะควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดไม่ได้ ก็จะไปทำบาปได้ง่าย เวลาเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมา เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา โอกาสที่จะไปทำบาปก็จะมีก็จะเป็นไปได้ง่ายกว่า คนที่ไม่ได้ดื่มสุรา ยาเมาความจริงการดื่มสุรายาเมานี้ยังไม่ถือว่าเป็นบาป ถ้าเราดื่มแล้วเรานอนหลับไปกินเหมือน เป็นกินเหมือนกินยานอนหลับ ดื่มสุราแล้วก็เมาแล้วก็หลับ ไม่ไปทำให้ใครเสียหายเดือดร้อน ก็ยังไม่เป็นการกระทำบาปเพียงแต่ว่าเป็นการกระทำร้ายตัวเอง ทำให้ตนเองไม่มีสติ ไม่สามารถไปทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ แทนที่แทนที่ก่อนนอนจะไปนั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ ถ้าไปดื่มสุราจนมึนเมาก็จะไม่สามารถที่จะไปทำกิจที่ดีได้ คือไปไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งสมาธิได้ แต่ยังไม่ถือว่าเป็นบาป เป็นอบายมุขเป็นการส่งเสริมการกระทำบาป แต่บาปที่แท้จริงก็มีอยู่สี่ข้อ คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองการลักทรัพย์สามประพฤติผิดในการสี่การพูดปด ถ้าเราอยากจะทำอยากจะเป็นคนดี คนดีเราก็วัดกันอยู่ที่ศีลนี่แหละ คนดีมักจะเป็นคนที่ไม่ทำบาป คนที่ทำบาปนี้เราจะไม่ถือว่าเป็นคนดี คนที่ทำบาปมักจะถูกแยกออกจากสังคมไป เพราะคนทำบาปนี้มักจะสร้างความเสียหายเดือดร้อน เพราะเป็นเหมือนสัตว์ร้าย ถ้าเรามีสัตว์ร้ายโผล่ออกมาจากป่าเนี่ยถ้ามีมีสิงมีสิงโตมีสัตว์ร้ายเพ่นพ่านอยู่ในบ้านเมืองนี้ เราต้องจับเข้าเข้ากรงไปแล้วเอาไปปล่อยในป่า ฉันใดเวลาคนที่ทำร้ายผู้นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นสัตว์ร้ายเหมือนกัน เขาก็ต้องจับไปขังคุกขังตารางหนึ่งคุกตารางนี่แหละ เป็นที่ขังคนคนไม่ดีคนที่ประพฤติตัวเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานนี่เองและเหตุของการกระทำบาปนี่เอง ที่จะทำให้เวลาที่ตายไปนี้จิตจะต้องไปเกิดในไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแทน การทำบาปนี้จะ จะทำให้ดวงวิญญาณของผู้ที่กระทำบาปนี้ จะต้องไปใช้กรรมในอบาย อบายก็มีอยู่สี่ที่ด้วยกัน ที่แรกก็คือการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าทำบาปด้วยความหลง ถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหย เรียกว่าเป็นเป็นเปรต ถ้าทำบาปด้วยความกลัว ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในนรกถูกไฟนรกไฟของความอาฆาตพยาบาทเผาผลาญอยู่ ถ้าละเว้นการกระทำบาปได้ รักษาศีลห้าได้ มีศีลบารมี เวลาตายไปก็ไม่ต้องไปรับผลในอบาย ถ้าไม่ได้ทำทานเลย แล้วก็ไม่ได้ทำบาปเลย ตายไปก็ จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้เลย แต่ถ้าได้ทำทานด้วยได้รักษาศีลด้วย เวลาตายไปนี้ บุญจะพาให้ไปอยู่ในสวรรค์ก่อน ให้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อน ก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่สวรรค์นี้เป็นที่อยู่ที่มีความสุขมากกว่าที่อยู่ของมนุษย์ดังนั้นการทำบุญทำทานนี้ไม่ได้เป็นการ เสียหายแต่อย่างใดการไปสวรรค์นี่ไม่ได้เป็นของเสียหายแต่อย่างใดไปสวรรค์นี่ไปไปรับความสุขจากการทำความดีของเรา ไปรับไปรับรางวัลจากการทำทำบุญของเรา แล้วพอบุญที่ส่งเราไปสวรรค์หมดเราถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะเป็นมนุษย์ที่มีบารมี เป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ผิวพรรณผ่องใส มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นต้น ต่างกับคนที่ทำบาป ถ้าไม่รักษาศีลไม่ไม่เจริญศีลบารมีทำบาปอยู่เรื่อย ๆ แล้วเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดในเป็นไปเกิดในอบายไปรับผลบาปของ ในอบายพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาด้อยบารมี จะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ผ่องใส ฐานะยากจนเป็นต้นนี่คืออนิสงส์ผลบุญและผลบาปของผู้ที่สร้างทานบารมี และสร้างทานบารมีศีลบารมี ถ้าสร้างก็จะได้สิ่งที่ดี ถ้าไม่สร้างก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีกลับมา นี่ก็คือบารมีสามข้อด้วยกัน ข้อที่สามก็คือศีลอย่าทำบาป ข้อที่สี่ก็คือเนคขมมะบารมีคำว่าเนคขมมะนี้ก็คือ การละการหาความสุข จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพะถ้าเราอยากที่จะให้จิตเราสูงขึ้น มีบารมีมากขึ้น มีความสุขมากขึ้น เราต้องเปลี่ยนวิธีเสพความสุข แทนที่เราจะเสพความสุข จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะ เราเปลี่ยนไปเสพความสุขที่เกิดจากความสงบ ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติจิตตภาวนาอันนี้ก็คือเรื่องของเนคขมมะบารมี คนที่มาถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวนี้ เรียกว่าเป็นกรรมเป็นการเจริญเนคขมมะบารมี เพราะศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่าง ศีลศีลข้อสามของศีลห้าก็เปลี่ยนจากการประพฤติผิดในการมาเป็นการไม่แบบไม่ประพฤติกรรมเลย ไม่มีการร่วมเสพกรรมกันเลยเรียกว่าอบรมจาริยาเวรมณีไม่ให้หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระของการเสพร่างกายของผู้อื่นแล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหารเสพความสุขจากการรับประทานอาหารมากเกินไป ให้กินให้รับประทานพอเลี้ยงร่างกายได้ก็พอคือไม่ให้กินหลังเที่ยงวันไปแล้ว หลังเที่ยงวันไปแล้วจะระงับการหาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารข้าวหวานต่างๆ เพื่อที่จะได้เอาเวลานี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิ เพื่อที่จะทำใจให้สงบ เพื่อที่จะได้เสพความสุขที่สูงกว่าระดับระดับทานจากการให้ทาน นี่ก็ข้อแล้วสินข้อที่เจ็ดก็คือ ละเว้นจากการดูมหรสพบันเทิงต่างๆ ละเว้นจากการเสริมสวยความงามของทางร่างกาย เพราะนี่เป็นความสุขขั้นต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้ได้จากการไปเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าถ้าเจริญสติได้ นั่งสมาธิได้ทำใจให้รวมเป็นสมาธิขึ้นมาได้ ก็จะได้บารมีข้อที่ห้าตามมา ก็คืออุเบกขาบารมี เวลาจิตรวมในสมาธินี้จิตจะนิ่งสงบ ปราศจากอารมณ์ต่างๆปราศจากความรักชังกลัวหลง ใจจะมีอุเบกขาขึ้นมา อุเบกขานี้เป็นเป็นเป็นธรรมที่สำคัญในการที่จะใช้ในการ ต่อสู้กับกิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ที่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจ ที่เป็นตัวที่จะพาให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ ถ้าอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าได้ปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้ามาสอนว่า เหตุที่ทำให้จิตยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ ก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่าง ๆ ถ้าอยากจะยุติความโลภความโกรธความถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติความทุกข์ต่าง ๆ ก็ต้องมีอุเบกขา บารมีนี่นั้นบารมีข้อที่สี่กับข้อที่ห้านี้จะไปด้วยกัน ก็คือต้องเจริญเนคขมมะบารมีก่อน อยากจะได้อุเบกขาบารมี อยากจะได้ความสงบสุข ความสุขที่เกิดจากความสงบ ต้องมีศีลต้องรักษาศีลแปดขึ้นไป นักบวชทั้งหลายนี้มีศีลในขมมะด้วยกันพระนี้ก็มีศีลสองรอยี่บเจ็ดสามเณรก็มีศีลสิบอุบาสกอุบาสิกาก็มีศีลแปดเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเจริญในขมมะบารมี และอุเบกขาบารมี นี่คัมมะก็คือการละเว้นการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะมาเปลี่ยนการเสพความสุขด้วยการทำใจให้สงบ เพราะว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะและเป็นความสุขที่ไม่มีพิษมีภัย เหมือนกับความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ เวลาเสพรูปเสียงกลิ่นรสและเวลาไม่ได้เสพนี้ จะเกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่ง แต่เวลาได้เสพความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธินี้ จะมีความสุข และเวลาที่ไม่ได้เข้าสมาธิ ก็จะไม่ทุกข์ทรมานใจแต่อย่างใด นี่คือเรื่องของบารมีข้อที่ข้อที่สี่ข้อที่ห้าเนคขมมะบารมี และอุเบกขา บารมี ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเราก็พร้อมที่จะไปเจริญปัญญาบารมีข้อต่อไป ปัญญาบารมีนี้ก็คือความรู้ ด้วยเหตุด้วยผล โดยเฉพาะรู้ในเรื่องของเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ เหตุที่ทำให้ใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิด อยู่นี้เกิดจากอะไร ปัญญานี้จะ ระดับนี้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้เท่านั้นถึงจะรู้ได้ คือรู้ในอริยสัจสี่รู้ในไตรลักษณ์ เรียกว่าเป็นปัญญา ถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา เราก็จะได้เรียนรู้ ได้ฟังเรื่องอริยสัจสี่เรื่องไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา ไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ ปัญญาระดับนี้จะไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้ ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วนำเอาความรู้อันประเสริฐนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกเท่านั้น ดังนั้นถ้าเรา มาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้ เราจะเจริญได้แค่อย่างมากก็แค่อุเบกขาบารมีทำให้จิตเรานี้ขึ้นไปสู่ระดับพรหมโลกได้เป็น ถ้าเข้ารูปประชานได้ก็จะไปอยู่ในโลกของรูปประพรมถ้าเข้าอารูปประชานได้ก็จะไปอยู่ในโลกของอารูปประพรมเป็นเป็นภพที่เหนือกว่าภพของกามภพของมนุษย์และเทวดา พวกที่ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่นี้ จะเวียนว่ายตายเกิดในกามภพส่วนพวกที่เข้าสมาธิในระดับรูปประชานหรืออรูปประชานได้ ก็จะไปเกิดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพ เป็นสวรรค์ชั้นพรหมแต่ทั้งสามชั้นนี้ก็ยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดต่อไป เพราะว่าบุญที่ส่งให้ไปเกิดในชั้นต่าง ๆ เหล่านี้มันเสื่อมได้มันหมดได้ พอมันเสื่อมมันหมดไปก็จะกลับก็จะส่งให้ผู้ที่ดวงวิญญาณนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มาสร้างบุญสร้างบารรมีกันใหม่ต่อไปพวกที่ชอบทำบุญทำทานรักษาศีล เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทำบุญทำทานรักษาศีลต่อไป พวกที่ชอบเข้าสมาธิชอบเป็นนักบวช เวลากลับมาเป็นมนุษย์ก็จะมาเป็นนักบวชใหม่ ไปฝึกสติไปนั่งสมาธิใหม่ ไปเข้ารูปประชานเข้าอารูปประชานใหม่ นี่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้พบพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนว่า การเวียนว่ายตายเกิดในตายภพนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขคติเป็นภพที่ดี ภพที่มีความสุข แต่มันก็ยังมีความทุกข์ตามมาเสมอ เพราะทุกครั้งที่มาเกิดแล้ว ร่างกายก็ต้องแก่ ต้องเจ็บและต้องตายไป ไม่มีใครอยากจะแก่ ไม่มีใครอยากจะเจ็บ ไม่มีใครอยากจะตายกัน แต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะว่ายังมีการกลับมาเกิดอยู่ และเหตุที่พาให้กลับมาเกิดอยู่ ก็คือกิเลสตัณหาความอยากต่างๆนั่นเอง ที่ไม่มีใครรู้ นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว พระพุทธเจ้านี้ทรง ไปศึกษากับครูบาอาจารย์หลายรูปด้วยกันว่าทำอย่างไรจึงทำให้ใจไม่ทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิด ก็ไม่มีใครรู้สาเหตุ พระพุทธเจ้าก็เลยต้องค้นคว้าทดลองด้วยตนเอง จนในที่สุดก็ทรงค้นพบเหตุของการเกิดแก่เจ็บตาย เหตุของความทุกข์ใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากสามประการ กามาตัณหาความอยากเสพ รูปเสียงกลิ่นรสผดธรรมะกามาตัณหาความความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ความอยากภาวะตัณหาก็มีทั้งความอยากในรูปประชานและในความอยากในอรูปประชานอยู่ในนั้นด้วย ต้องตัดความอยากเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากใจ การจะตัดความอยากเหล่านี้หมดให้สิ้นไปจากใจได้ก็ต้องมีมีมีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าสิ่งต่างๆ ในโลกนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราว มีเกิดแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดา มีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมเป็นอนัตตาไม่มีตัวตน ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่มีใครไปสามารถควบคุมบังคับ สภาวะธรรมทั้งหลาย ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอด ถ้าไปถ้าไปอยากแล้วก็จะต้องเจอกับความทุกข์กับสิ่งต่างๆ ต้องเจอกับความทุกข์ของความความความเสื่อม ถ้าอยากเสพกามกามก็จะทำให้ทุกข์ใจเวลาที่กามมันเสื่อมไป เวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสเสื่อมไป ถ้าอยากจะเสพรูปประชานรูปประชานเวลาที่รูปประชานรูปประชานเสื่อมไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เราก็จะไม่ให้ความอิ่มความพอ จะให้ความอยากความหิวไปเรื่อย ๆ ไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าอยากที่จะยุติ อยากจะทำทำใจให้อิ่มให้อิ่มให้พอก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ ไม่ทำตามความอยากเหล่านี้ การที่จะไม่ทำตามความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องมีอุเบกขา บารมีสนับสนุนนั่นเอง ถ้ามีอุเบกขาบารมี มีปัญญาบารมี เช่นยุคนี้พบนี้ชาตินี้เราโชคดี เราสามารถสร้างปัญญาบารรมีได้ เพราะเรามีคนสอน มีพระพุทธเจ้า มีพระอริยสงสาวกที่คอยสอนคอยบอกให้พวกเรานี้มาตัดกิเลสตัณหากัน มากำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจ ด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนา สมถภาวนา วิปัสสนาภาวนา สมถภาวนา ก็คือการเจริญอุเบกขาบารมี วิปัสสนาภาวนา ก็คือการเจริญปัญญาบารมีนี่ ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามได้ เราก็สามารถที่จะชำระจิตใจของเราให้สะอาดกำจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ พอกิเลสตัณหาหมดสิ้นไปภพชาติที่จะเกิดก็จะหมดไป การที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปก็ไม่มีอีกต่อไป นี่คือประโยชน์ของการสร้างปัญญาบารมี แล้วบารมีข้อที่นี่หกข้อแล้วข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดที่เราจำเป็นจะต้องสร้างก็คือ อธิษฐานบารมี อธิษฐานนี้แปลว่าการตั้งใจ การตั้งเป้าหมาย ไม่ได้หมายคำว่าขอคำว่าอธิษฐานนี่มีสองความหมายทางโลกหมายถึงขอ เวลาเราไปวัดไปกราบพระแล้วเราก็อธิษฐาน ขอนู่นขอนี่ขอให้สามีเป็นคนดี ขอให้ลูกเป็นคนดี ขอให้ร่ำให้รวย ขอให้สุขให้เจริญ อันนี้ไม่ใช่เป็นคำหมายของคำอธิษฐานในบารมีคำความหมายของคำว่าอธิษฐานบารมี คือความตั้งตั้งเป้าหมายของชีวิต ตั้งเป้าหมายของการกระทำของเราว่าเราจะทำอะไรดีเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้น ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราดีขึ้น เราก็ต้องตั้งเป้าหมายอยู่ที่การสร้างบารมีเหล่านี้ ตั้งเป้าหมายว่าต่อไปนี้เราจะตั้งเราจะสร้างทานบารมี เมตตาบารมีศีลบารมีอุเบกขา บารมีเนคขมะบารมี ปัญญาบารมี นี่คือเราต้องมีการตั้งเป้าหมาย ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมาย เราก็อาจจะไม่ได้ทำถึงเวลาควรจะแผ่เมตตาเราก็ไม่แผ่เมตตา ถึงเวลาที่จะรักษาศีลก็ไม่รักษาศีลถึงเวลาที่จะไปเจริญเนคขมะบารมีก็ไม่ทำกัน แต่ถ้าเรามีอธิษฐานคือมีความตั้งเป้าหมายไว้ว่า ต่อไปนี้เราจะแผ่เมตตา กับคนทุกคน เวลาเราพบปะกับใครเราจะให้ความสุขกับเขา เราจะไม่เบียดเบียนเขา เราจะไม่ทำร้ายเขา เราจะให้อภัยเขาเวลาที่เขาทำให้เราโกรธหรือเสียใจ อันนี้คือการตั้งเป้าหมายของการกระทำเรียกว่าทีิฐานบารมี ถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วเราก็จะได้สามารถทำตามได้ เราก็จะได้สร้างเมตตาบารมีได้ ทานบารมีได้ศีลบารมีได้ เนคขมะบารมี อุเบกขาบารมี และปัญญาบารมีได้ ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็อาจจะไปทำอย่างอื่น เวลาใครมาชวนเราไปเที่ยวไปทำอะไรเราก็ไปกัน เวลาบางครั้งเราโกรธ เราก็อาจจะไปทำบาปไปไปล้างแค้นไปทำร้ายผู้อื่นเพราะเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะให้อภัยกันนี่เราจำเป็นที่จะต้องมีอธิษฐานก่อน ถ้าเราอยากจะเจริญบารมีต่างๆได้ เราต้องมีความตั้งเป้าหมายของการกระทำว่าต่อไปนี้เราจะทำสร้างแต่บารมีเพียงอย่างเดียวพอเราตั้งเป้าหมายแล้วสิ่งที่เราจะต้องมีอีกข้อหนึ่งก็คือ สัจจะบารมี สัจจะก็คือการไม่โกหกตัวเอง คือให้มีสัจจะกับตนเอง เมื่อเรามีความตั้งใจตั้งเป้าหมายว่าเราจะสร้างบารมีแล้วพอถึงเวลาต้องสร้างบารมีเราก็ต้องสร้างพอถึงเวลาต้องทำทานเราก็ต้องทำ ถึงเวลาที่ต้องรักษาศีลเราก็ต้องรักษาศีล ไม่ใช่เปลี่ยนใจพอถึงเวลาจริงๆ ก็เสียดายเงินทองจะแทนที่จะทำทานก็ไม่ทำเสียเสียดายหรือว่าถึงเวลาที่จะไม่โกหก ก็อดที่จะโกหก ไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะต้องมีสัจจะในตัวของตัวเอง ถึงจะสามารถที่จะสร้างบารมีต่างๆได้ทำตามอธิษฐานบารมีได้ สัจจะกับอธิษฐานนี่มักจะไปคู่กัน เรียกว่าสัจจะอธิษฐาน อย่างพระพุทธเจ้า ก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐาน ตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพว่าจะนั่งอยู่ที่ต้น ตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรุปจนกว่าจิตจะหลุดพ้นจากความทุกข์ ถ้าจิตยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ ต่อให้ร่างกายเลือดในร่างกายเหือดแห้งไปก็จะไม่ขยับไม่ลุกจากที่นี้ไปเป็นอันขาด อันนี้แหละคือสัจจะอธิษฐานสัจจะที่เป็นตัวที่พาให้พระพุทธเจ้าสามารถปฏิบัติ จนกระทั่งบรรลุตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีสัจจะนั่งไปสักพักพอรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดขึ้นมา ก็อาจจะยอมแพ้เปลี่ยนเปลี่ยนนิริยาบทอย่างนี้ก็จะไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ คนที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้นี้ต้องมีสัจจะอธิษฐาน มีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจของการกระทำ เราจะต้อง จะต้องทำสิ่งนี้ให้ได้ จะไม่เปลี่ยนใจ แล้วก็ต้องมีวิริยะบารมีอีกข้อหนึ่งมาสนับสนุน วิริยะบารมีก็คือความเพียรนี่ ถ้าเราไม่มีความเพียรพยายาม ถึงแม้เราจะมีสัจจะทิษฐาน เราก็จะไม่สามารถทำอะไรให้เกิดประโยชน์ได้ เพราะประโยชน์สุขจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเรามีความเพียร หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร พระพุทธเจ้าหลังจากตั้งสัจจะอธิษฐานแล้ว ก็ใช้วิริยะบารมี ใช้ความขยันหมั่นเพียร เจริญสติปัญญาเจริญ จเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนา ไปจนในที่สุดก็ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถึงแม้ว่าจะทุกข์ยากลำบากอย่างไร ก็อดทนใช้ขันติบารมี ข้อสุดท้ายก็คือขันติบารมี การจะสร้างบารมีต่างๆได้นี่ถ้าเราไม่มีขันตินี่เราจะสร้างได้ยาก เพราะว่าการสร้างบารมีการทำความดีต่างๆ นี้เหมือนกับการเดินขึ้นเขา การเดินขึ้นเขานี่มันไม่ใช่เป็นของง่าย ต่างกับการทำบาปทำความชั่ว การทำบาปทำความชั่วนี่เหมือนกับการเดินลงเขาสังเกตดูใจเราเนี่ยถ้าให้ไปทำบาปนี่ง่าย แต่ถ้าให้ไปทำบุญทำความดีนี่ยาก จะทำบุญทำความดีได้ต้องมีความอดทนอดกั้นมันจะมีอุปสรรคคอยขวางกั้นอยู่เรื่อย ๆ แต่เวลาทำบาปนี่ ไม่ค่อยมีอะไรเป็นของกั้นหรือเวลาเราจะทำตามทำตามกิเลสนี่มันรู้สึกง่ายไปหมด เวลาจะไปเที่ยวนี่แป๊บเดียวก็ไปได้เลย แต่เวลาจะมาวัดแต่ละครั้งนี่ ต้องตั้งตั้งเป้าอยู่ต้องหลายครั้งหลายรอบกว่าจะมาได้ เดี๋ยวก็มีเรื่องนั้น เดี๋ยวก็มีเรื่องนี้มาคอยขัดขวางอยู่เรื่อย ๆ ถ้าไม่มีความอดทนนี่ก็จะล้มเหลว ไม่สามารถที่จะสร้างบารรมีต่างๆได้ ถ้าเราอยากจะเป็นคนดี อยากจะให้ชีวิตของเราดีขึ้นไปตามลำดับนับตั้งแต่บัดนี้ไป เราต้องมี ความอดทนในการสร้างบารมีต่างๆ เราต้องมีตั้งเราต้องมีสัจจะอธิษฐานในเบื้องต้นก่อนเป้าต่อไปนี้เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะสร้างบารมีต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนให้เราสร้างกัน สร้างเมตตาบารมี สร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีสร้างเนคขมมะบารมีสร้าง สร้างอุเบกขาบารมีสร้างปัญญาบารมี เมื่อเรามีสัจจะที่ฐานแล้วพอถึงเวลาเราก็ทำไปด้วยวิริยะด้วยความภาคเพียรเช่นญาติโยมนี้กลุ่มหนึ่งนี้เขาเคยมีสัจจะที่ฐานว่า เดือนหนึ่งจะต้องมาฟังเทศฟังธรรมที่นี่หนึ่งครั้ง พอถึงเวลาเขาก็มากันทุกครั้งไป แสดงว่าเขามีสัจจะอธิษฐาน แสดงว่าเขามีวิริยะมีความอุตสาหะความภาคเพียรแสดงว่าเขามีความอดทน พราะเวลามาที่นี่บางทีก็ต้องมาทนกับมแมลงเอ่ยอะไรเอ่ยต้องมานั่งเฉย ๆ อาจจะต้องเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าอดทนเพื่อมาสร้างบารมีคือปัญญาบารมี มาสร้างปัญญาบารมีทานบารมี มาทำบุญทำทานมาฟังเทศฟังธรรม อันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องต้องมีกันก็คือต้องมีสัจจะอธิษฐาน แล้วก็มีวิริยะคือความภาคเพียรแล้วก็ต้องมีความอดทน เวลาที่มีอุปสรรคขวางกั้น เมื่อเวลาที่รู้สึกว่ามันยากมันลำบากก็อย่าท้อแท้ พยายามทำไป เท่าที่เราจะทำได้ ถ้ามันสุดวิสัยทำไม่ได้แล้วค่อยค่อยหยุดหรือพักไว้ก่อน เป็นบางครั้งบางคราวอาจจะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ไม่สามารถทำได้ ตอนนั้นก็ต้องยกเว้นไว้ก่อนพักไว้ก่อนรอให้ร่างกายกลับมาอยู่ในสภาพปกติก่อน แล้วค่อยทำต่อไป แต่จะไม่ถอยไม่เลิก อาจจะมีการพักบ้างเป็นบางช่วงบางคราว ถ้าเราสามารถรักษาสัจจะอธิษฐานบารมีของเราได้แล้ว เราก็จะสามารถทำในสิ่งต่าง ๆ ที่เราปรารถนาได้ ชีวิตของเราก็จะดีขึ้นไปตามลำดับภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะดีขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดก็จะไปสู่ขั้นสูงสุดคือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ เกิดจากการสร้างบารมีต่าง ๆ เหล่านี้ ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเลวะหาปุราปาริปุเรนติ สาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตัง สุมหังคิปเมวะสมิจจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติอะระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทานสี ลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติ อายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม แต่วันนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่า มีกลุ่มญาติโยมที่มาจากต่างประเทศ เขาสนใจอยากจะเรียนรู้อะไร ก็เลยต้องขออนุญาต เป็นภาษาอังกฤษ ท่านอยากจะเข้าใจก็ใช้ Google Translate ก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ เรียนพระอาจารย์ค่ะ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุติ จากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ 340 ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์346 YouTube ดร V 55 วิทยุออนไลน์ 11คลับเฮาส์3หน้ากุติ220รวมทั้งหมด975 ท่านค่ะ โอเค มาเรีย you can ask any question you like to Uh, thank you, Tana Jan. We have here one friend from America. He also wants to ask a question. So I give him mic first and then we'll ask our question. Okay. Thank you. When I do a suba and body contemplation, the mind will understand these truths on a surface level, but it has trouble experiencing it directly. How do I contemplate Asuba and the body to where I understand and experience the insights directly? It's not much of an experience, it's much more of a memory. You want to impress it in your mind so you don't forget. So every time you see a, person and you see it as a person, you want to bring up this memory of a bad asupa images um, to counter the, the pleasant images that you see. So it's not the, the, the, experience, but it's the, the memory you want to develop into your mind. Mm. So that you can, when you see a body, you can see both the, the pleasant and the unpleasant parts of the body at the same time. That's it. If you see both, then you, there will be no sexual desire coming up. Mm. If you only see one side, if you see the pleasant, then you can get sexual desire coming up. Mm. But if you counter it with unpleasant images of the body, then the sexual desire will disappear. That's the experience you want to have, is to counter, to get rid of your sexual desire when, when they come up by using a super images that you uh, impress it in, into your memory, into your consciousness. This you have to reflect, contemplate a lot until it becomes second nature to you when you see a body, you see both sides of the, the of of the coin. Let's put it that way. See the pleasant and the the unpleasant part of the body. So you have to do a lot of contemplation, a lot of imagining, thinking of the unpleasant parts of the body, until when, whenever you see a body, you can see it right away. When you see me, you, you have to see the other parts of me right away, which is protected by the skin. See? But if you use contemplation a lot, you, then you can go through the skin. Your mind can see the under part of the un, underneath the skin, but your your eyes cannot see, but your mind can see, because you you do contemplation or super contemplation all the time. Okay. Thank you. Is that all? All right. Good. <laughs> Uh, Tanajan, uh, Thai people told us that you were explaining in Thai language the 10 steps how to prepare for death uh, in this Dhamma talk. Could you maybe tell us in brief in English? Well, I was talking about the 10 perfection that make us different. People who are born here, we are different. Some are born rich, some are born poor, some are born good, some are born bad this is because of our perfection that we develop in the past. If we develop a lot of perfection, we'll be good, we'll be happy, we'll be rich. So this is what I meant by the, the ten perfection. You have to look and look up in the Google, and and go through the ten perfection. Barami called Barami. This is what made the Buddha the Buddha. He had perfected his ten perfection on his last birth on his last life. So he was ready to become enlightened through the, the development of his perfection in the past lives. Thank you. Uh, Vadim wants to ask a question. Uh, would you be so kind to, to clarify uh, what happened with uh, personal chitta after the death? Uh, I mean, uh, our experience, which uh, we call memory, for example, uh, does dissolve in the common chitta or uh, stay uh, as as a person or something like that. Could you clarify? Well, all the memories that you have, all the things that you have committed, oh, it is contained in the chitta, in the knowing element but it's up to your ability whether you can recall them or not. They're like uh, data you put in on the hard disk. If you have a program, you might be able to access all the data. If you don't have the proper program, you might not be able to access them. So this is likewise. Some people have this psychic power, so they can access all the past past life experiences. Like the Buddha, he can recollect all his past life, what he was before. But for most of us, we don't have this this ability, this psychic power. So we forget. We don't know what happened to us in our in our last life. So this is the difference between. Mm. But the memory are there in the mind. All the experiences are contained in the mind, good and bad, and they show effect by giving you good dreams or bad dreams. If you have a lot of good good things happen, if you did a lot of good things, it will then come up when you go to sleep. Come up in the form of good dreams. If you did a lot of bad things, when you dream, you bad, you you have bad dreams. And this is what will happen after you die. Also, you will enter into dreamland, and it depends on which which which one is stronger, your good karma or your bad karma. If your bad karma is stronger, then you will have bad dreams. You'll be born in a real uh, undesirable realm of existence. If you have good good karma producing the dreams, you have good dreams. It means you will be in heaven. Then after a while, all this all this effect will disappear. Then you wake up and re reborn as a human again, and start all over a new cycle. Do more good karma and bad karma again. Okay. Ah and uh, one one detail more about your yesterday answer about what the best uh, state of mind uh, during the, the at, at, the moment of the dying, and uh, you answered that the best. Uh, uh, the best state is a calm. Uh, my, I would like to clarify um, the calm, uh, it's okay. Uh, I, underst- I, understood, but uh, it will be better maybe uh, to keep in uh, joyness. It's uh, more calm with joyness or something like that. Or, and how can I cultivate it? Or calm, it's enough. Well, calm and joy go, goes together. I forget to mention joy of or contentment, calm and contentment go together. If your mind is calm, you are happy. Let's put it that way. So you die happily with a calm mind. Okay. Okay. Okay. Thank you so much. All right. Uh, we have several questions today. Uh, the first question is. Um, usually you say, I was reading to them the discourses that you gave before from the books that we took from the dining hall, and they ask, uh, it is said that we need to practice uh, with all of our uh, strength, but how to find the balance between these efforts and letting go, so not to go to extremities. So how to put in efforts, but not make it like too much so that we stay relaxed and can let go. Well, just like eating, you have to know when to stop. You eat too much and it can it can be a problem, right? So when you eat, you eat to get rid of your hunger. You practice, you practice to get rid of your dukkha. Once there is no dukkha, then there is no need to do any practice. It's like taking medicine. When you're sick, you take medicine. Uh, when you're well, you stop taking the medicine. So you know by yourself, in yourself, whether you need to, how much you need to practice. If you're still not happy, if you're still sad, then you have to practice, continue practice until you become happy, and then you don't need to practice once you're happy. Thank you. Um, Another question, what is Dhamma and what is not Dhamma? How to understand if you, if you are living together with Dhamma or if you go some separate way, like wrong way? Well, Dhamma has many meanings, okay? But the principally meaning is the teaching of the Buddha. It's called Dhamma. But Dhamma can also be used in, in terms of anything or everything. You can you you and me are Dhamma. Yeah. So it depends on how you use the word Dhamma. Dharma can be good karma or bad karma. So these are all can be Dharma can be used for all these terms. Uh, can we say that in one of the meanings, dharma is like the nature of existence that is present in everything? Anything, yeah, anything and everything, like I say. <laughs> dharma is anything and everything. Sabbe Dhamma Anatta. Everything is Anatta, no self. Yeah. Everything are natural phenomena. Thank you. Um, we wanted to ask about the ritual that we saw in the dining hall in the morning when people take small uh, pots of water and then they pour them and they uh, pour water under the trees. So it is like sharing merits with the dead. Is it right? Well, see, merit is something you cannot see with your eyes. So use water as a, re a replacement, to, as a, a symbol of your merit. And when you pour merit from one container to another, you're sending your merit from your mind to another mind, to another spirit. Mm -hmm. That's all. In real terms, you don't need to do this ritual. You just you just mention it in your mind. Say, I like to reach, I like to transfer this merit that I have made today for my father, my mother who passed away, and that's enough. If your father or mother spirit waiting for this merit, then they can accept it. Yeah, that's uh, actually our question. So we can share merits to the deceased people, even if they're reborn in some other world, they'll receive our merits somehow. No, only when they are still not born. They are hungry ghosts. If they are hungry ghosts, then they are come and wait to receive the merit from us. Mm. If they are born, then they don't need to need our merit because they can find things themselves. And if it, if they go to hell, some or like they can they cannot come out. Yeah they're like going to prison when they go to hell. So we cannot share merits with people in hell. No, you cannot. Only only beggar spirit, spirit that are beggar. It means the the spiritual when they're alive, they didn't do any merit. They didn't believe in making merits. So when they die, they don't have any merits with them. So the the the spirit become hungry, become a hungry ghost. So then they have to come and ask merit from their relatives and friends. Hmm. And what is the reason why a person can be born there just because he didn't make any merit, so he had some defilements to be born as a hungry ghost? Because he did bad karma, he's still out of greed. Hmm. So he always hungry. No matter how much you steal, you still feel hungry, right? And when you die, your spirit cannot steal anything, so it becomes very intensely hungry. So it needs merit to to keep it not hungry. Mm-hmm. Okay. Um, one woman is asking how many years pass between different, like uh, between death and rebirth, or it happens instantly. When a person dies, will he be reborn instantly, or there will be some gap? It varies from spirit to spirit, varies from mind to mind. It depends on your good and bad karma. How much bad karma, good karma you have done. If you did a lot of bad karma, then you have to spend a lot of time in hell so it take a while before you can be reborn as a human. If you didn't do any good karma or bad karma, you can reborn in a few few months, in a few years maybe. If you if you can find the right mother and father to produce the baby for you, the body for you. Mm-hmm. So it varies. It's, it's hard to say. You cannot just say how many days, how many years, how many months you will be reborn as a human. Mm -hmm. Some can reborn very quickly. So if they are reborn very quickly, they tend to remember things, and they can they can still remember what they did in the past life, where they lived, who they knew. So you said that uh, being born in hell or heaven, it's kind of a dream, but our life is not a dream. It's like more real as human beings. You can call it a dream with open eyes dream. You know, when you close your eyes, it's closed eye dreams because everything is like a dream. What happened yesterday is already gone, right? What we did yesterday was just like a dream now, to us. So everything, right now we're living in a dream, but we don't know, we don't call it a dream. That's all. We call it reality, but reality that is passing all the time. Mm -hmm. So it's like a dream. Mm -hmm. So all the states, they have equal dream-like qualities, whether it's hell or human realm or heaven, like all these realms of existence. Uh, what? Are, are the same? Uh, I, I, I was asking if all the realms of existence where you can be reborn, they are all like same, like dreams. They are dreamland. Good dreams and bad dreams. Mm -hmm. Okay. Uh, the question is about the past. Sometimes uh, the mind gets attached even to something good. For example, it tries very hard to observe Shila, so even if a small mistake happens, it can, uh, for many, many, for, for a long time after it happened, the mind is very unbalanced and he tries to fix it or he is obsessively thinking about that. So what to do in this case and how to teach the mind to forgive the mistakes and let go? Well, if you, if you did something unintentionally, it's not bad karma. And sometimes in life, sometimes we have we have might hurt other people unintentionally, and this doesn't constitute to be a bad karma. Mm And you cannot keep a perfect sila precept. You live in a world where there's so many moving things, and sometimes things get crashed together unexpectedly or unintentionally. This is not good, bad karma. It's just accidental. So you have to learn to accept we don't live in a a perfect world. We live in a in a world where there's constantly changing conditions that we cannot control. So don't try to be a perfectionist in trying to keep your your precept. Be more pragmatic than than than perfectionist. And if, for example, we did something like we offended somebody in the past, uh, how to understand when it's important to go back, like to ask for forgiveness, try to fix something, or just stay in the present and try not to repeat this kind of mistake. So how to understand when we need to fix something from the past, or we just always let go of the past and just stay in the present? Well, if you can make up with the person, then you go make up. Like if you did something wrong to that person, so you go seek forgiveness from that person or at least show your remorse that you have done something wrong. Whether that person will forgive you or not, that's not our business. At least it, it makes us feel good that we have at least finally uh, that what we did was wrong and show our remorse. But we might still have to pay the consequence of our action, regardless of whether we ask for forgiveness or not. Mm -hmm. So we have to be ready to accept any consequences of our action and move on. You cannot go back into the past anymore, but you can use the past to teach you a, a lesson, so that you don't repeat the same mistake again the next time. Mm -hmm. Mm -hmm. I wanted to ask a question about karma. Before we were staying in another temple, and uh, there was one young boy, Thai boy, and he stole lots of our money. And then the policeman found him, and they uh, returned money to the owners. So I, I wanted to ask if he still will have some bad like karma, even though the money was returned to the owners, or it doesn't matter. Yes, what he stole was the bad karma. He might have to pay the consequence in in the future sometime. Some maybe some somebody will steal his money next time. Mm -hmm. And can he somehow counteract, like if he gives to charity, then his like fruit of karma will be diminished for stealing, or it goes like separate, separate for charity, separate for yeah, separate account. Separate. Mm -hmm. One bad karma is like uh, debt, and the other account is like uh, asset. Yeah. Mm. Okay. Um, one woman is asking because we heard that arahants they can feel other arahants from the distance, and she's asking if there are many people who reached enlightenment in in our lifetime, or there are just a few people like this. Well, it's hard to find out, you know, because there's no census that that that collect the data, so we just don't know. I don't know anyway, and it doesn't matter as long as you're happy and you have long and you have no suffering, that's that's enough. And she was asking if it is possible uh, to attain uh, enlightenment for Christians and uh, Muslims and other. Yes, if they can practice the the triple training of sila, samadhi, and panya, of precept, uh, concentration, or meditation, and wisdom. If you can practice this, you can become enlightened. Um, also, she was asking uh, about art. Can art help in spiritual development of a person? So to read some fiction book, to look at some g- painting that can actually inspire you to practice Dhamma. And uh, so uh, is art important on the spiritual way? Not important at all, but it can be a tool for somebody if they can express the the changing nature of things in art form, like aging, sickness, and death. If you paint a picture of a person getting old, getting sick, and die, this is art, but it's Dhamma art. You see, so it depends on what kind of a depiction you you you give in your in your art. You can depict the the fact of suffering, the fact of anicca, the fact of anatta. Then this is this is good. Thank you very much. And she was asking also what, what kind of art is better. But I think like any art, if it can depict this. Well, the best art is to to to use your mind, teach your mind the truth of the four four noble truths and the three characteristics of existence. Imaginative art is the best form for us. Thank you very much. And. Um, also, she was asking, now we have lots of wars happening, like between Russia and Ukraine, between other countries. So people who fight in the war, they should like acquire a bad karma, uh, so they can be reborn in hell. But nowadays also the world is becoming more good. I mean, we protect the rights of people. So it seems like the development of humanity is progressing. But at the same time, still we have many people who are involved in this kind of military actions. So she was asking, uh, what can we do to promote the peacefulness in the world? Well, we can tell people not to fight, but that's all we can do. Whether they listen to us or not, that, that's something we cannot do. The Buddha said, keep the five precepts, then there will be no war. So the killing in no case can be justified, right? Even if some people say like it's good reason because we need to fight for our freedom or for something, but still they go and kill other people. It cannot be justified from the Buddhist point of view. No, according to Buddhism, when, when you kill regardless for any reason, it is bad. It's not good to kill. And anyway, you'll you'll get uh, the hell karma. You'll be reborn in hell. Well, there are different level of uh, of consequences for killing. Sometimes you might just be born as an animal. If you kill for living, mm. if you kill for out of anger, then you go to hell. Mm. And if you just kill, like some people, they think it's better for this person. Like sometimes mm, they think that th- this political leader is not good. We need to eliminate him so our country will live better. So That's hatred. No. Hmm? You, if you kill by hate, then you go to hell. Mm-hmm. Okay, and. Uh, uh, is it possible if a person has like very strong karma of killing still to change his way and what can influence him? For example, if he is uh, attached somehow to killing, he did it repeatedly, what factors can influence him to change his behavior to go to a more noble way? If they run into the Buddha or the noble disciple, then they can influence their their mind to change. Like there was a story about Ang, Ang, Ang, Ang, he killed 999 people, and he need one more to fulfill his goal. And the last one was the Buddha. So when he tried to kill the Buddha, he couldn't do it because the Buddha had psychic power and make him seem like he's running after the Buddha, even when the Buddha is not doing anything at all. So he finally said, "Stop! I've been trying to run after you to kill you, but you still I cannot still catch you." The Buddha said, I have already stopped a long time ago. You, you're the one who hasn't stopped yet. You haven't stopped from killing. You haven't stopped from greed, hate, and delusion. When he said that, he finally realized the problem. That the thing that he needs to kill are his defilements. So he changed the, the target of his of his uh, his killing from from killing people to kill all the defilement in his in his mind. Once he had done that, he became a noble disciple. So you need to come across a good person like the Buddha or his noble disciple in order to, to change your life. We have many Westerners who were born in the West and have different religion, but they eventually came and ordained as a monk in Thailand because they came across the teaching of the Buddha. Just like you, you came across the teaching of the Buddha and you find it interesting and inf informative and good so you want to learn more. This will influence your life, will change your lifestyle. Thank you very much. And a question. So in life, our biggest problem is that we attach to things and we cannot let go. And also that we think that some things belong to us, like our body or something. But if, if we manage to live understanding anicca and anatta, but still enjoying uh, kind of the beauty, not the physical, uh, not the physical beauty, but still, uh, be happy about the life. So just let go uh, if we are able to let go, if we are able not to see any self in all the existence, but still see like the beauty of everything that happens, is it possible or it's still like not true? It's not true because everything is anicca, everything changes. They don't remain the same. They cannot make you happy all the time. When they change, and the happiness you get from them will also change. And it can be, that instead of being happy, you could be sad from them also. The only way to be happy all the time is to be happy with nothing, because nothing ever change. Once you have nothing, then that's not you don't lose anything. This is what nibbana is: the, the happiness from nothing. But if you are not attached to something, for example, you have money and tomorrow you won't have money, but you say, okay, so you're, you're not attached. You just uh, take it as it comes. Or it, it's just because it's so difficult or it's not possible to live like this. So if you lo- lose somebody, yes, you accept it. If you get uh, something good, you accept that. Just always accepting, is this a good way of life or it's just not possible? You see, you have to have a re- replacement for these things. You have to have replacement for money, for people and things. And the replacement is the happiness you get from meditation. Once you have happiness from meditation, then you can give up everything. Okay, and we have one last question. Hmm. Where does the consciousness uh, of Arahant remain after death? The consciousness or the, the mind? The mind. The what mind. What happened to it? So it still, it still, exists, but it doesn't take up birth anymore. Mm -hmm. Doesn't take up a new body mm -hmm. and use the body for pleasure anymore. It has happiness by itself in itself. Mm -hmm. So it doesn't need a body. So he he doesn't take up a new body, a new birth. Okay, thank you very much. All right. Okay, I think that's about all for today. I hope this con conversation is useful to you and help you advance in your practice. Okay, you'll still be here until Tuesday. You'll be here until Tuesday. Yes. okay. Yeah, I'll see you in the dining hall. Okay. All right. ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ